Evo, stvarno mene zanima. Šta ja znam, ne znam. Sova Music Info Dobro večer, dragi slušatelji, još jednom e, slušate Soul Music Info i pravo je vrijeme da se dotaknemo svima nama vjerojatno najdraže teme, a to je gdje izaći ovaj vikend. Krenimo od petka. U petak u Factory baru očekuje nas večer džeza i bluza. Nastupaju Old Friends, oni su riječki jazz trio. E, njihova posebnost je Darko Jurković Charlie koji svira dvije električne gitare istovremeno. Ako vas zanima kako on to radi, u 21.00 dođite u Factory bar. U tunelu e, glazbeni selektor Grga i Užas je naša furka. Parti počinje u 22 sata, traje do 3 ujutro, a za tunelarinu ćete izdvojiti 10 kuna. River je pripremio Rock Metal Night. Nastupaju dva e, benda, jedan se zove Altea, drugi uh, Leon Mane. <laughs> Altea nam dolazi iz Italije, točnije iz Bilana i ka karakterističan je taj njihov progresiv rock prizvuk. Uh, Mane je riječki band koji svira old school heavy metal i donosi nam zvuk 80-ih godina. E, svirka počinje u 22 sata i traje sve do 4 ujutro. u Kavani grad Retros Band. Retros Band svira obrade hitova od Roy Orbisona, Elvisa, Dean Martina, Chris Isaaca i mnogih drugih, a i sve do popularnih starih pjesama pop i rock izvođača na hrvatskom jeziku. Svirka počinje u 8 sati i ulazi je besplatan. u crkvi jedan event pod nazivom Spin. Priređuje ga DJ Bizar, a Spin bi značio 6 sati putovanja kroz najveće klasike hausa, tech hausa i tehno glazbe na vinilima. E, ulaz je prije 1 sat 20 kuna i za 1 sat 30, a vrata se otvaraju točno minutu prije ponoći. full NAJTIŠE u pogonu ili ti ga silent party. E, slušalice koje možete preuzeti na ulazu nude vam tri kanala muzike, jedan je s elektroglazbom, drugi je sa hip hop, R&B i trepom i treći sa jednim disco trash mixem. E, u pretprodaji su ulaznice 40 kuna na šanku Birtije u Dallas Music Shopu i Croatia Record Shopu te na online na entrio.hr a na ulazu ako slušalica ostane, za njih ćete morati izdvojiti 50 kuna. E, full Night Iše u pogonu počinje u 23 sata i traje sve do 5 ujutro. Sova Music Info. Ovim malo drugačijim zvukovima došli smo do subote. U Factory baru Gypsy Jazz Night uz Ganjo Manuče, jedan četverac koji e, ima svoj izražaj u gypsy jazz i swingu. Njihova svirka počinje u 21 sat i traje do 2 ujutro, a ulaz je besplatan. U crkvi nas očekuje jedan DJ, e, njegovo ime je Manuel Sati, dolazi iz Berlina i e, osvojio je DJ Award na Ibici. E, on pušta samo house glazbu, a uz njega će nastupiti još neki DJ-evi koje često možemo vidjeti u crkvi kao što su Forniva, Marin Biočić, Igorica, Bronski i Dino Jukić. U pretprodaji su karte 50 kuna, a na dan koncerta 70. Vrata se kao i uvijek u crkvi otvaraju točno minutu prije ponoći. Palahu The Black Room predstavlja svoj novi materijal i novu postavu. Karakterizira ih tamni prizvuk eh, blues roka i garage rock bendova, te neopsihodelije 80-ih i 90-ih. Njihovi stihovi bave se tematikom društvenog statusa, izolacije, istraživanja i postizanja osobne slobode. E, Ulaznice su u Dallas Music Shopu i sustavu Entrio u pretprodaji 25 kuna, a na dan koncerta 40 kuna. Koncert počinje u 22 sata. U Dallas Music Shop povodom izlaska albuma The Playground Lives On, Flip Flop <laughs> Fatality uh, dolazi u 14 sati. Na programu su promotivna svirka i druženje s bendom uz čaj i kolače. U sklopu te promocije moći ćete kupiti i kartu za njihov nadolazeći koncert 29.3. u Palahu. Intervju sa Flip Flop Fatality možete poslušati u našem programu narednih dana kao i samu live svirku iz Palaha. Bila je to još jedna Sova Music Info, ostanite uz Radio Sovu.